вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у кажуць прэм'ера гэтай песні прагучала ў 1937 перад дэлегатамі 16 з'езду кампартыі беларусі бывайце здаровы спявала ларыса александроўская чарвякову і галадзеду якія неўзабаве скончаць жыццё самагубствам Бывайце здаровы, спявала яна шарангічу, якога расстраляюць, як зрэшты і большасць дэлегатаў таго з'езду. Іх ужо не будзе на свеце ў сакавым, калі яна стане першай у БССР народнай артысткай савецкага саюзу. Згледзяшча сённяшняга дня у геніяльнай спявачкі, узлёт якой прыпаў на самыя страшныя сталінскія часы, быў не такі ўжо і багаты выбар. Або стаць ахвярай палітыкі або трыумфатарам мастацтва. Яна выбрала апошняе і ёй гэта ўдалося як вось пытанне на якое мы паспрабуем адказаць у сённяшняй перадачы з дапамогай музыколяга юліі андреевай гутарку з ёй запісаў зміцер бартосік покроўскі казаў такую рэч што калі ён бачыў у Александровскую на сцене Нижегородской оперы у роли Кармен, то он бачил гешпанку, покольки она играла гешпанку, и он бачил француженку, покольки композитор француз, и он бачил российку, покольки мова оперы была российская, але при всем при тым на сцене была белорусская. Что он имел на увазе, вот, как вы думаете? Першопочаткова Александровская эту э, роль выконывала на белорусской мове бо кармен яшчэ да пачатку нашага опернага тэатру пастаноўка кармен адбылася яшчэ ў студыйных умовах у 32 годзе і потым адкрыўся тэатр менавіта гэтым творам і быў пераклад нашага знакамітага музыказнаўцы Юліана дрэйзена Ён перакладаў оперу з французскай. І таму яна выконвала і ў яе у у вушах гучала унутры яе сутнасці гучала менавіта беларуская мова беларускія словы якія вельмі трапна там ішлі да ўсяго што адбывалася ў музыцы яна мысліла па-беларуску калі спявала у гэта першая рэч ну і по-другое гэта была кабета якая фільме э, шчыльна была звязаная з гэтай зямлёй яна была менчучкай у некалькіх пакаленнях ведаеце і і хаця вялікая частка ейнага дзяцінства юнацтва прайшла таксама ў рассіі вы ведаеце што прыпала вялікая частка ейнага юнацтва на гады першай сусветнай вайны яны былі ў пецярбургу яна дарэчы вучылася ў адным клясе з будучай жонкай сталіна алілуевай і ўсё ж у Гэтыя ўражанні дзяцінства, гэты беларускі асяродак, беларускія песні, якія яна з маленства ўпітвала ў сябе. александроўскай быў э, надзвычайны голас гэта быў не адзін голас а нават можа два калі яна была маладой дзяўчынай казалі пра срэбны званочак калі яна паступала у музычна-драматычныя оперныя курсы пры марыінскім тэатру у 18 годзе дык там э, сказали что лірыка каларатурная сапрана яна вельмі здзівілася была вельмі незадаволеная тому что яна хотела мець голас такі больш насычаны драматычны гэтак далей адначасова у яе развілася такое моцнае мэца сапрана ліч кантральта нават гэта унікальная спявачка я іншай такой спявачкі не ведаю якая пела у маргарыту фаусце гэта для лірыка каларатурнага сапрана партыя опера царская невеста яна спявала і партыю марфы у маладосці таксама партыя каляраторнага сапрана і партыю любашы драматычную партыю для нізкага голасу яна спявала скажем партыю ярослаўны гэта партыя для моцнага высокага сапрана і спявала партыю канчакоўны якая для кантральта напісаная і татьяну яна спявала выдатна ў евгені анегіне і ольгу такой спявачкі іншай я магу сказаць шчыра у гісторыі сусветнай музыкі няма якая б мела такі творчы дыяпазоны якую ўсё атрымоўвалась у адной ноце слыхаць што гэта спявае яна вы слухаеце радыё свабода у у перадачы вострая брама мы гаворым пра легендарную беларускую спявачку ларысу александровскую з нагоды яе векавога юбілею З расповеду музыколяга Юліі Андрэевай асоба і талент Александроўскай выглядаюць цалкам унікальнымі, з якога боку не вазьмі. Да прыкладу нават сёлетні афіцыйны юбілей спявачкі гэта вынік недакладнай рэгістрацыі. Быццам усё ў александроўскай працівіцца якім-кольвек вызначэннем дыферэнцыяцыям яна ніяк не хоча быць раскладзенай палічках э, зараз вельмі цяжка ўжо судзіць наколькі моцны быў голас але я магу сказаць што акустыка нашага тэатру такая што без моцнага голосу тут рабіць няма чаго. Да таго ж тады быў вельмі моцны склад выканаўцаў, пра якіх кажуць, што сцінабітныя былі галасы. скажем Софія друкер, такія былі кабеты. І яна на іхнім фоне ўсё роўна была наймацнейшая. Значыцца, што і голас таксама быў моцны яна шмат чаго заспявала ў жыцці і датрымаць амаль да 60гадовага ўзросту гэта ўсё роўна подзвіг у жыцці певіцы бо я мушу зазначыць тут што мы памылкова крыху святкуем э, стагоддзі яе зараз яна на два гады старэйшая пра гэта ейная племянніца ладыгіна піша а яна ведае дакладна Ну гэта звычайная практыка у жыцці спевакоў. У нас зараз палова тэатру з такімі выпраўленымі дакументамі. А ў яе яшчэ сталася так, што яна калі пакідала Менску ў 41 годзе эвакуацыя, яна пакідала з бомбасховішча тэатру, бегла, просто ў сукенцы нічога не засталося з сабой ані дакументаў ані афішаў усё тут загінула і яна трапіла ў алмату сказала што яна 904 -го году я на праўдзе яна 902 -го. вялікія спевакі мінулага стагоддзя яны жывыя для нас пожыве легенда і мы неяк сабе гэта ўяўляем по-другое ёсць гэтыя запісы і раней ці пазней іх выдадуць па-трэцяе мы з вами забыліся про той факт што яна была таксама рэжысерка яна з 51 году по 60 была галоўным рэжысёрам тэатру опернага зрабіла шмат на спектакляў выдатных тры э, пастаноўкі класычнай беларускіх операў яна зрабіла тры пастаноўкі операў вэрдзі з якіх адна жывая дагэтуль аіда і на маю думку лепшага спектаклю пакуль што у оперы ў нас няма ну і вельмі істотная рэч яна зрабіла для беларускай музыкі беларускай песні вялікую прамоцыю. У 27 годзе яна у складзе савецкай, скажем так, дэлегацыі яна ўдзельнічала у выстаўцы музычнай, сусветнай у Франкфурце на майне. Яна разам з навіцкім туды паехала. Навіцкі стас навіцкі быў выдатны цымбаліст які іграў на натуральных аўтэнтычных цымбалах не на тых якія там потым жыновіч ужо прыстасоўваў каб яны гучалі падобна на балалайку а на натуральных цымбалах ён ей акампаніяваў і яна выступала з вялікай праграмай з беларускіх песень прычым натуральных не тое што там скажем бульба ўжо зараз усе ведаюць што яна прыдуманая танец прыдуманы і песня прыдуманая Львоў кампанеец прыдумаў музыку, а балетмайстер Масеяў прыдумаў танец. І зараз все думаюць, што гэта і ёсць беларускай. А не, яна спявала баляды. І яшчэ яны зрабілі з навіцкім такі комплексны танец. Там была лявоніха, таўкачыкі і янка з гэтага быў зроблены такі танец агнявы які яна танцавала з вялікім такім натхненнем яна гэта ўсё фантастычна добра рабіла яшчэ раней за забыйду суніцкага бо ён гэты час быў яшчэ скажем так вучань таксама тая дэкада ў москве калі прывезлі целый шэраг беларускіх операў пушах палесе багатырова э, мехась подгорны цудоўная опера цікоцкага вельмі шкада что зараз не ўзнавяць нічога з гэтага вельмі добрая там музыка яна спявала гэта ўсё ўсё галоўныя ролі і гэта зрабіла папросту фантастычныя ўражанне там у москве і можа тады у першы раз задумаліся пра тое што увогуле існуе гэта беларускае мастацтва таму што лічылася што не можа быць беларускай культуры не можа быць беларускага мастацтва а смешна то што вось калгасная музыка і калгасная опера гэта тое што тут рабілі людзі прысланыя з рассеі падымаць тут культуру а беларускія кампазітары якія тут былі той же цікоцкі яны рабілі музыку зусім іншай кляс пэўны час яна рабіла вельмі смелыя рэчы у 52 годзе яна паставіла страшны двор манюшкі калі пра манюшку увогуле тут не казалі Макссім танк на ейную просьбу зрабіў пераклад на беларускую мову спявалі по-беларуску оперу манюшкі страшны двор уяўляеце 52 годзе у Да савецкай оперы яна ставілася ўвогуле вельмі насцярожана. Хаця яна цалкам падзяляла там камуністычныя ідэі. Ну, для людзей таго часа, мабыць, гэта было арганічна цяжка было разабрацца, хаця у канцы жыцця яна пачала разумець, што нешта з гэтымі ідэямі не так і вельмі балюча розныя рэчы пераглядала. Згадаем, яна памерла ў 80-м годзе. Э, значыцца, гэтая балесная эвалюцыя праходзіла ў 70-х годах акурат у 70-тые гады Ларыса Александроўская вырашае пісаць кнігу сваіх успамінаў. На дапамогу сабе яна запрашае пісьменніка Уладзіміра Някляева. Праўда, з гэтай задумы у выніку не атрымалася нічога. кажа Уладзімир Някляеў. Она была блізка знаёмая з верхушкай улады і ведала вельмі многа з таго, што не ведалі іншыя людзі. Праблема была ў тым, што яна хацела напісаць кнігу але я ў той час меў свае клопаты я хацеў напісаць сваю кніну і яна настойвала на тым каб я прыходзіў да яе дахаты і пісаў там яе дома я прапановаў іншае што давайте будзем нагаворваць на дыктафон я пасля буду здымаць это з дыктафона даваць вам прачытаць і так будзем рухацца яна не ні ў якім разе не слоўца там ні старонкі нічога не павінна выйсці за дзверы хаты ну і не стала еще карасей. Она мне рассказывала там и про смерть Купалы. Она тогда в Москве была, была в той день у тем же отеле. И она вот называла прозвище человека, який небыто выконал эту миссию по забойству Купал. И она мне клялась, что я ненавиду, что это было. Я пришел по Намаренко, мовляв. Лаянка была. И названная прозвище этого человека в том контексте, что служил службу на то сторону ту, якую его уже не надо просили. Ну, вот то, что она сказала. И после подтвердила, что это было так. Thank you вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама мы гаворым пра легендарную беларускую спявачку ларысу александровскую з нагоды яе векавога юбілею у выглядае што пік трыумфу ларысы александроўскай прыпаў менавіта на сталінскія гады владимир някляе узгадвае што артыстка показывала яму свае здымкі у тым ліку і са сталіном пасля сыходу той страшнай эпохі нешта зламалася і ў кар'еры спявачкі магчыма папросту прыйшла старасць яна вельмі перажывала простое што позна пайшла са сцэны Яна сказала, што адчула это ў той момант, калі яна спявала маргарыту ў фаусце і там ёсць сцена для маргарыта скідаецца маліцца на калені. Ёй насыпалі шкла на тое месца. Я кажа, прыйшла да хаты і канешне спачатку злосць была крыўда, ну ўсё, ну ўсё як натуральнае чалавечае. А пасля задумалася, чаму рэшце такая нянавісць. І кажа датумкала, датумкала, што пора пайсці. Але цалкам магчыма, што не толькі старасцю тлумачыцца тое, што Ларыса Александроўская пачала выпадаць з фавору. Юлія Андрэева звязвае гэта са зменаю кіраўніцтва БСР. Дарэчы, поспех і любоў кіраўніцтва былі пры ёй не заўжды. Ой зышоў панамарэнка і стала ей вельмі цяжка працаваць спачатку на пасадзе галоўнага э, рэжысёра, якім яна была. А потым прыйшлося ўвогуле сці, бо яна, пазбавіўшыся гэтай падтрымкі, літаральна выжывалі з тэатру. Ларыса Александроўская застаецца працаваць у створаным ёй тэатральным таварыстве, але і адтуль яна сыходзіць не з уласнай волі. Пра гэта згадвае ўладзімир Някляяў, які тады рэдагаваў часопіс тэатральны мінск. Это быў такі так званый звычайны прэзідум рабочы тэатральна таварыства. І раптам прыходзіць значыць, гэты цыкоўскі чыноўнік і першы ўстае і кажа пра тое, што вось Ларыс Памперіна дзякую вам за ўсё, што вы зрабілі, але вось ёсць новая кандыдатура. У ЦК КПБ вырашылі, што вам пора пайсці адпачыць на ваше месца ідзе вось мікалай міколаевич яроменко я тады дарэчы упершыню убачыў яру яна взяла сумачку подфарбавала губы прыпудрылася поднялася і ні слова нікому не сказаўшы рушыла з кабінету это была пауза такая доўгая але ніхто ніхто нічого не сказаў ніхто следам не пайшоў ну і пасля вас уже вот мы пачалі пісаць эту кніжку якую на жаль не дапісалі а новыя часы не прынялі александроўскую. На думку Юлі Андрэевай гэта звязана таксама з яе надзвычай незалежным характарам, з яе ўяўленнем пра сапраўдную высокую культуру і яе беларушчыны, што ён заўсёды вылучала спявачку. Ці можна Ларысу Александроўскую назваць эталёнам у сваім жанры. Беларускі паэт купала, беларуская спявачка Александроўская. Іх адрознівае бадай тое, што ў купалы у гады сталінскага тэрору такога выбару, як у Александроўскай не было, або стаць ахвярай палітыкі або стаць трыумфатарам мастацтва. Ён мог толькі прыстасоўваць або не прыстасоўваць сваё мастацтва да палітыкі ён абраў першае, бо ў другім выпадку перастаў бы быць афіцыйна прызнаным прарокам уласнага народу. Магчыма, справа тут у тым, што музыка ўсё ж такі менш залежыць ад ідэалогіі. У паэзіі няма вакалізу. Інакш большасць нашых класікаў не ператварылася б у літаратурных пігмеяў узамен за пакінутае ім жыццё. Напэўна, можна назваць яе вось такім эталонам. Тым болей, што яна і была гэтым эталонам. На гейнай творчасці вучыліся, глядзелі на яе як на багіню. І гэты арыол застанецца назаўжды. Хай нават засталося мала запісаў. Важная легенда і важна той, што яна зрабіла для музыкі, той, што яна зрабіла з слухачамі. Вось людзі старэйшага пакалення. Для іх гэта было неверагоднай падзеі папросту яе пачуць гэта засталося на ўсё жыццё гэта ўзрушыла гэта зрабіла іх можа людзьмі той высокай культуры еўрапейскай да якой яна імкнулася яна менавіта была правадніком еўрапейскай школы тут а не расійскай яна ведала як спяваць раманс каб гэту было арыстакратычна а каб у гэтым быў глыбокі сэнс они просто э, грубы там моцны голас э, потым яшчэ ейная надзвычайная індывідуальнасць ось калі зараз слухаеш ейныя запісы з аднаго боку ведаеш так агнявая кармен а калі слухаеш такое надзвычайнае ражанне вось гэтая глыбокая меланхолія якая ёсць у беларускім характары можа нават фаталізм у яе творчасці гэта выражана найлепей і прытым здавалася кабеты якая мела надзвычайны поспех якая карысталася поспехам ва ўладах якая была там дэпутатам народнай артысткай давалася б але вось тоска беларуская якая ў ейным сэрцы была у Вось яна ў гэтай музыцы. І запісы з кармен, якія засталіся. Гэта не сігідзілья, не хабанера, а гэта гаданне, дзе галоўнае слово смерць. Разумееш, пра што чалавек спявае зусім не пра тое, пра што здавалася ён, мусіў бы спяваць пры савецкай уладзе. Яна спявае песню, чаму ж мне не пець. Вось мы ведаем, якія спявалі песняры. Гэта такая разудалая была песня вельмі вясёлая калі мы слухаем як спявае яе александровская дык гэта была вельмі смутная песня Чому ж мне не пить? Чому ж не будет? моей хо picture.